melayu. Farras kang melayu si khimar mingkos warat. Mingkos waratin sakeng macan. Kewan alasan. Segrupa khimar. Iku dek ono macan wedi derak lubah. Melayu dek kepeng. Lawang kafir-kafir nek krumu Quran. Kaya khimar Kaya khimar alasan. Melayu kupinge ditutupi. Bal yuri tukul lumri ibin hum ayyuk ta'asu hukam munasyarah. Ayat menikah teburude. Daliko Abu Jahal sak rombongane. Dek direngake dawuh-dawuh Quran niku dongenya ana sing ati budi ngene ya Muhammad lan mu'min alaka hatta ta'diyah كل واقف من نعت كتاب من الشباب ادعوه بالرب العالمين الى فلان ابن فلان محمد nek Quran iku sangka ngarsane Gusti Allah Bo iya Namanya Quran ono keterangan. Keterangan mau saking ngarsane Gusti Allah ditujuake ring aku aku jahalan kanca-kanca iki. Dadi ono kitab ono Quran sing apa minallahi saking Gusti Allah mirabbil alamin ila abu jahal ngono oh, terus gak kono nerangake aku kon ngadet kowe nek pancen bener coba kue matur ring Gusti Allah kanyurati aku di penjila ada ngekakat ya Gusti Allah kanyurati ring aku jahal wosok ya aku jahal apa ya itu sareng kata-kata temuran ayat Bayuri itu balik ngarep kakek sopo kolom reen saben awa-awaan cuci birum sangking wong kafir ayo ta iya tadi parigi sopo kolom reen suku kamu nasyaratan yang pira-pira lampiran kang disebar lampiran yang disebar Bapak-bapak, ada alat saking karsade kusi Allah tertuju abu al se'es kod wadat jalu ego deku kita bila wong mokul kala wisselaura gak bakal kusi Allah kok jurati abu jahal itu gak bakal Iku bawa ngangal-ngangal, ngenyak rengere Qur'an, ngenyak reng kanjeng Nabi. Bala ya khobu dal akhirah. Balik kerawati, sopa dewe kape ing dino kiamat. Ora kewati dira-dira kiamat besok. Makhluk sajakat Badai segolai bahagian nadi terakhir. Bakale dihisap laku-laku deh. Sengkilaku tidak dojo, dicatat kabeh. Lek seng wong Islam, seng amale bagus-bagus, jauh bunga. Ngerti biji dia api-api. Tapi kagane wong kafir-kafir rantu kang maksiat susah era nekakan. Nampa lampiran, nampa suku, nampa buku catatan susah era nekakan. Gereke ora usah dicatat ya iku gereke gisi-gisi ini iku kelane. Lha dek dek wis dicerai kaya ngono iku. Ora kuatir. Kala yakin sedelat ilahu sak temene Quran kalkiratan iku peringatan sing jadi Quran ku isene mengetake Saman syaa mangko te satane mau syaakan kersa sapa wong zakarahu mangko maca sapa wong hu ing Quran. Sing ge kepengin kepengin maca Quran. Le maca nganggo tajwid nganggo satanan wacanan Quran. arti yang dikandung dalam Quran dipikir tenang itu bisa jadi nombor peringatan lana orang kafir ora iso Belane iso nopo peringatan iki kersane Gusti Allah. Wa ma yazkuru dalan ora podo eling sapa wong akeh illa ayyasha Allah kejaba yang dengar sa'ake sapa ora bakal bisa dapat peringatan kejaba wong sing dikersa'ake diri Allah mulanya kita le syukur tenanan Alhamdulillah kita sedaya sekeluarga termasuk golongan sing nampak peringatan ngakui kebenarane kanjeng nabi ngakui kesuciane Al-Quran ngakui yang besok di nabi amat ono hisap lan macem-macem ya niki kita syukuri Hula utawi Gusti Allah ahlut taqwa iku wong kang paling diwetedi huwa utawi kesi Allah ahli takwa iku kang perlu diwetedi nek wedi wedi yang kesi Allah ojo wedi reng makhluk sing berhak ditakwani namun kesi Allah wa ahlul maghfirati lan kesi Allah ahli ngapura dateng tiangkang takwa nek wonge panjang takwa kimbot-kimbot wong takwa mesti wong islam ora ana wong kafir takwa ini betul nenten aduh kadang-kadang sok terlanjur iku wonge iku Kristen tapi takwa rene. Niku keliru ngomong ngono iku keliru. Wong takwa mesti Islam. Wong kafir niku boten takwa. Iki se ketelanjur ngono. Wonge lakune alus ora diarani takwa. Niku keliru. Jadi, Pulau Wangsuli Malay, Ahli Takwa, Ngedeko tiyake mesti wong Islam. Lanang ya Islam, wedok ya Islam. Lan wong Islam niku sing diapura dening Gusti Allah. Gusti Allah mboten kersa ngapura wong kafir. inna allaha la yaghfiru an yushraka bih Gusti Allah ora kersa ngapura tiyang kang musyrik wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha kersane Allah ngapura sing ora musyrik sing ora musyrik yaiku wong Islam la wong kafir upamane tobat carane tobate wong kafir namung satu jalan napa masuk Islam ya kula wangsuli malih wong kafir kafir carane tobat masuk Islam upamane kafir nganti 70 tahun kurang sak jam mati diulang kancane kan waca syahadat gelem dosa pitung puluh tahun diapura dalil wonten wonten wonten Quran surat al, al anfal wonten Al-Quran surat Al-Anfal songo ladina kafaru iyan dahu yughfar lahum ma qad salah Bul jawa sira Muhammad wong kafir kafir kandani Muhammad iyan dahu yen gelem mari kafire yughfar lahum ma qad bakal diapura dosane sing wis kliwat carane mari apa maca syahadat eh, wong kafir kafir anggar wis gelem maca syahadat dosane ambles hmm. Nek tobat tobat tapi orang masuk Islam tiwas ya, orang nak kayak Mulane dadi era Raden Syahid Sunan Kalijaga. Carane ngislamake wong Jawa Tengah iku senengane gonggongan. Wong Jawa-Jawa tasih budha. Ya. Lha iku Raden Syahid Sunan Kalijaga gawe gong sekaten sing mesti gong syahadatan Jelalah Raden Syahid niku pinter galang ngelmu kuwayangan pinter mana ku terus tinggu dakwah saben-saben dalang. carane diumumkan di kene masyarakat Engkau masyarakat wis teko kabeh sak lapangan gong ditabuh. Masyarakat wis biasa ngerti agar gong wis ditabuh bakale dalam Raden Syahid. Tapi jadi era Raden Syahid gong ora bakal ditabuh nek sak lapangan durung maca syahadat. Gone wong sak lapangan wis bareng-bareng maca syahadat. Lajeng nembe dipuntabuh. Lajeng dalan. Iki carane pintere raden syahid. Jadi ngeslangke wong sak lapangan. Boten dijawi kan sholat boten. Pokoknya syahadat dike, mangke sangka sithik sangka sithik sing wis eh, sami taslim sami anu lajeng diwulang salat nidarane hmm. niku raden syahid nah basunan kudus liwat gandangan gandangan ngadepi wulan poso niku iki jati jati e para wali-wali carane dakwah dakwah secara umum Nek tanggal telung puluh ruah, belum basunan, kan murid-murid itu munggahkan menorong. Nikali hilal, yang disebut hilal, niku bulan tanggal siji, niku namanya hilal. Dan menorong, rakyat, bulane katok tah ora. Engko nek bulane katok terus basinan kudus ngetep pake blandrangan. Istilahnya kudus blandrangan. Lho mana itu bocah cilik-cilik joposo. Kulah piangka umur limang tahun itu poso. tapi tutup beduk buka yang ngarani poso beduk eh. tapi diarani tidak poso emak bulan pokoknya aku poso poso beduk eh. umur limang tahun kita debatnya Mbak Sunan Kudus jadi wali-wali ku jarane dakwah pinter mulanya dandangan nanti saiki tetap berjalan coba jalan-jalan sing kula sayang kene anu ana jalan ra sembayang ah, iki sing lucu jalan ngene nek tengah dalang pas marit leren dike ayo do leren salat dike engko diterusna bar marit ngono mestine jalan ngono ketemu jalane ra sembayang ah, iki kesalahane dalang yeah. Hmm, Wa ahli wa ahli maghfirah. Suratul Qiyamati, surat Al-Qiyamah. Makiyatan wong cemetah temurune, degese temurun tak terenge kanji Nabi Hijrah. Arba'una ayatan jumlah ayat wonten sekaban dosa. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu biyaumil qiyamah. Lane zaidah. Jadi la uqsimu maknane uqsimu. Uqsimu. Nek maca la uqsimu bersumpah ingsun Allah. biyaumil qiyamati kelawan dino kiamat wala uksimu lan bersumpah ingsun bin nafsil lawamati kelawan nafsu sing bisa maidu awa'e Niki perlu keterangan bersumpah menabi kita manusia bersumpah ora sah nek ora nganggo asmane Allah. Mulane wong Islam nek bersumpah wallahi tallahi billahi Atau sifatnya Allah wa rabbil ka'bati pengerane ka'bah. Ya. Gitu. kita manusia muslim muslimah mboten bareng sumpah nganggo namane makhluk Bagaimana ada orang sumpah? Wa Jibril demi Jibril boten kenging. Wa Muhammadin demi kanjeng Nabi Muhammad boten kenging. Kadang-kadang ada demi danyang orang kenong. Tapi nak sing sumpah Gusti Allah sak kersane. Wal komari demi bulan, wal laili demi wengi, wan nahari demi rino sak kersane Gusti Allah. Makhluk-makhluk sing dinggo sumpah Gusti Allah termasuk makhluk sing istimewa demi dino kiamat. Aku bersembah demi dino kiamat. Berarti angker. Hasil endah mana demi nafsu sekisoma itu. Ini perlu keterangan. Manusia nalika arep digawe niku dipasang macem loro. siji dipasang akang lan dipasang nafsu sifat kebatane akal ku seneng kaapian nafsu ku seneng kaelekan nalika nafsu arep diterapke ning ngene manusa nafsu didangu Gusti Allah <coughs> ya nafsu man anta wa man ana eh nafsu kue ki aku ki sopo sing janu kusti Allah jawab nafsu anta anta ana ana kue ya kue aku ya aku mungkin nafsu galak derajat Allah jauh dengan malaikat syarat disyarat dengan neraka diotong Sa'antara, dijamu malaik ya nafsu man anta wa man ana hei nafsu aku siapa aku siapa jawabnya ini tetap bodoh anta anta ana ana kue ya kue aku ya aku Gusti Allah dawuh syarat namane naril ju neraka sing dadekake wong jomelas syarat tengene naril ju jawabane rada pantes Man anta wa man ana. Sopo kue aku sopo. anta rabbi wa ana abduka panjenengan pangeran kula kula kawula jenengan niku bacane diseret tengene nari yu mulane nongone syariat Islam ono ajaran amal poso ya poso itu pancen ngajar nafsu ngajar nafsu poso. Dikon digajar nafsu ini. Nafsu ini ku nek durung. Diajar. Durung tahu ku ngajian. Niku nafsu niku innan nafsala ammaratum bisu senengane perintah-perintah keelekan. Tapi kau nak ekstrak ngaji, sangka sidik, sangka sidik. Nafsu amarah itu muda jadi nafsu lawamah. Lawamah itu sama itu Eh. Iya, nafsu wis lawana iso mayati awake kowe ngaji ya aku ngaji ngono ngantukan lho ngantukan tapi ngaji iya kebangetan awakku kok ngantuk iso mana mayati awake hmm. iki jarane nafsu lawana Gue nak kerungu ngaji-ngaji-ngaji terus sampai terakhir jadi nafsul mutmainnah matmainah itu nafsu nek dijak ibadah seneng nek orang ibadah ketun itu jadi nafsu mutmainah ada nafsu lawama itu sebetulnya bisa maiti awak eh tidak lucu kekeliruan jadi nafsu lawama itu nek nafsu nek akal sebetulnya Ya aklu. Man anta wa man ana. Hei akal, kowe ku sapa? Aku sapa? Jawabe anta rabbi wa ana abduka. Hmm, kena akal sekali jawab bagus. Terus kecil Allah. lan akhluqa khalqan akrama mingga aku bakal gawe makhluk sing luwih utama tinimbang seliramu akal mulane utama utamane makhluke Allah sa'awak e manusia ku nomor siji akal akal iku paling utama Wangsa dateng ayat Gusti Allah bersumpah sepisan bersumpah demi dino kiamat. Nomor loro bersumpah nafsu sing bisa maidu. <coughs> Nanti besok itu nafsu itu pada maidu awal, Sing ngamale ala-ala ya tiba itu, sing ngamale apa ya tiba itu. piye lene itu ganjaran yang ngamal api kaya gini ake dia kok boleh ngamal kok mensyikik apa tah hmm, di itu apa besok jadi beda di tahun kiamat cuma itu sing elek lakune ya maju awa eh kebangetan awa kulit eko rak gelem ngamal aku sing apik ngamal ya maejo kedamatan le ngamal kurang akeh hmm. lagi tigo sumpah jene Allah cemi nafsu sing isa maejo awake Ayah satu insanmu kikira asap ak kenge wajah kalih sine diwaca fathah ayah satu ana sing maca ayah sibu imam nafek ayah kibul insanu ayah sabu kenal ayah sibu kenal apa jadi al insanu sapa manusia takfir Alam najma'a ingin daurah bakal bisa ngumpul ake ingin Allah illa mahu ing balung-balungnya sewis do apa manusia do ingkar dora percaya balong-balong wis ajur umur di upah kemana nek kita umat islam yakin dan percaya cara yakin apa mana wis ana balungnya ajur asalnya durung ana malah ana manusa ngono wae saged apa mana iki balung-balunge iki nek kita wong Islam ngono ya manusa asale ora ana terus wujud ngono iso asale lemah terus dipasang nyawa Terus ngono ya iso terus jaking-jaking, jadi balung, macam-macam. Terus remuk. Balik nah, iso. Iso. Gusti Allah maha puasa. Nek orang kafir, dipikir. Masa balung wis remuk. Iso jadi utuh mana. Iku nak pikir alih manusia, badan kaya abad. Tapi manusia muslim yang Islam. Alhamdulillah Allah Maha kuwasa. Gaya bumi ke jenis semene isine pirang-pirang iso. Gawe wit-witan godongnya macam-macam model-model iso. Ya. Apa mana? Ngutuh na balung nara iso. Mulanya dijawab balak. inggih saged Gusti Allah ngumpulake qadiri na alaiku wasa Allah ala an musawiya banana ing atase yen to nyampurnaake sapa ingsun bananahu ing pira-pira ciri-cine manusa ciri-cine sing iso tau sadel bale uto manusa kecaket Oh, manusa itu sama pikir asale apa manusia. Fa'il yang guril insanu mimma apa? Manusa kudu gelem mikir-mikir. Sampai apa manusia digawe. Nek manusia ne isin ora gelem jawab. Gusti Allah ora isin. khuliqa min ma'in dafik. Manusia diciptakake sangka benda air sing tersendat-sendat. Min ma'in dafik. Yakhruju min baini sulbi wa tara'id metu sangka iku wakase kasih iku wa silanang Wattara iblan ngandap susu nesi waden. Ya. Wong lanang karo wedok kumpul lajeng onten nutfah mlebet wonten rahime ibu sing lebet akeh ora rumangsa ora ngerti ra jarak sing dilebet inggih ra rumangsa ujug-ujug ngandung Niki gajah-gajahnya manusia. Nawane proses manusia. Petang puluh dina rupa nutfah mani. Gajahnya mani, petang puluh dina jadi alakoh. Darah segumpal. Terus petang puluh dina berubah mudhoh. Jaging segumpal. Jaging segumpal. petang puluh dino jadi balung balung nom petang puluh dino mana dibungkus balungnya ya produk proses perubahan manusia nongone kandungan ibu penglimo saben perubahan petang puluh dino Orang Jawa-Jawa ngitung, petang puluh dina ping lima dina nek wis dina iki nek ngitung tiang sepuh kuna nek ngitung dulu pitung bulan melaku. Ini pun bahasa. Aja diwai, aja pitung bulan dodok. Aja ngono. Banten bahasanya ngoten. Tujuh melaku. Tegeset tujuh bulan tapi durung sampurna. Lagi rong atas dino. Uh, ah, terus yang sepuh-sepuh yang Islam-Islam juga gawe ganjaan lekan jahan ana jenenge tasbek nek cara arab tasbek nek cara jawa mitane hmm, ya Padahal manusia ini tidak mengerti proses perubahan bayi dan kandungan ibu tidak mengerti. Sehingga bapak tidak mengerti, ibu tidak mengerti. Tapi percaya isi Al-Quran. Ada keterangan ada surat Al-Mu'minun, Juz 18. Itu sudah panjangan. Lah niki nek nuju bancaan nggih wonten sing wis bener ning ana kadang-kadang sing campuran kebatalan. Nek nuju bancaan metone maos Quran. Kadang-kadang surat Yusuf ngangen-angen ben anak elanang ganteng kaya Nabi Yusuf. kadang-kadang baca surat Maryam, angan-angan kepengen dana wedo. sing ayu kaya Bu Maryam. Bodas maca selawat lan donga. Terus bancaan. Niku ben apik niku. Ning kadang-kadang ana sing kecampuran sing mboten pareng. Anak kendi Anak doke kendi ganju ucu e dua diwe indok terus dibanteng pecah angen-angene dan besok metune bayi gampang Niki diputusake tenane muktamar Nahdlatul Ulama. Hukume mecah kendi Indok, haram. Kula wangsuli malih. Hukume le mecah kendi landet. Haram. Muktamar niku. Majlis sing dirabuhi para ulama-ulama makili daerah-daerah kabupaten. Kaya kudus biasanya Mbah Kiai rehan. Fatih, Mbah Abdullah Salam, Rembang, Mbah Kiai Maksum, Kiai Bishri, Jepara, Mbah Kiai Abdul Rashid. Itu nganakake rerembakan disebut muktamar. Niku mutusake mecah kendilan haram. Lah nek kepengin mecah ndok sing ora haram ana aturane. Ndok dipecah nek wajan. Oh, nek ade nek kepengin mecah ndok ya curba nek wajan, ndok digoreng. Ndok hmm, diatur no sapa sing gelem iki nek kepengin. Jadi acara mitoni melaku. Kadang-kadang acarane ngetati mergo ana keterangan hadis bayi nek kandungan itu, nek wes umur batang bulan niku dipasang nyawa jadi istilah dong tarbek mapati kasbek metode. Nah, ini kita umat Islam sing jongangake ganjaan nek cara Arab sedekahan supaya teliti larangan-larangan aja dilakoni. Jadi yuridul insanu balik ngarepake sapa manusia liyak jura supaya ngelacuti liat juro goro hake siapa ku wong ama mahu ing ngarepe sing dimaksud dina kiamat ya manusa jenggoro hake anane dina kiamat liat juro ayo kazita ama mahu ngarepe sing dimaksud dina kiamat Yas'alu Dotakon-takon sopo manusia kafir. Ayana sok Yaumul kiamat dina kiamat. Loh, dina kiamat ku sok kapan. Hmm. Takon aneh ngono sing takon apa? Wong kafir. Wong Islam ora ono takon-takon Wong Islam dina kiamat pasti lan percaya lan orang ngerti tekane dina kiamat kejaba Gusti Allah niki wong Islam wis percaya kabeh iki keterangan dina kiamat besok diterangno faiza tari al basar wa qatal qom bismillahirrahmanirrahim Allahumma aina ala zikrika wa syukrika husni ibadatik Allahumma arina al haqq wa haqq wa وأرنا الباطل باطلا وجنبا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه